Eta jakin laster, Marko gurekin izango dela eta errobotak aipatuko ditugu, bai, arte munduan ere sartu baitira errobota horiek hori amar minuturen muruan eta seiak laurden gutitan gure gomitak gaur joian izango da ajera elkarteko kidea goizan egin duten horrekoaren aritik kanpaina bat zabiatzen baitute preso oiak laguntzeko gizarteratzeko sortu zen elkartea duela bost urte eta behortaz seetasunak laster gomitarekin Mainan lehenik entzun dukezue berriak entzuten badituzue, irratia piztu, telebista, tarteka pizten baduzue, tarteka biztan dena. Toronto izan, do Torontoan markatu izan den erasoa, erailketa, atentatua, bakotsak badu bere mm, teoria, istripua. Apirilaren hogeita iruan gertatu da Toronton kamioneta batek. Jodu, diendaren kontra, naitara, amak pertsona hildira, nizeko atentatuan adibidez egintzen bezala, ber metodoa, Bertzelona, ere, oroitziste, denak horreit gira uste dut aski aipatu zela, terrorismo kasu bat bezala, etzen dudarik. Baina hemen, gizon Xuri desesperatu bat da, mm, ez da berkauza. Alek minazian, ez da mundu duntan, e, maztek ez dute sobra maite, miso gino da beraz, e, baina ez da musulmanoa, beraz ez da berdin. Musulmanoa izan balitz, hor bai, mugak esteko parada idekiko zen, trenpentsat, islamofobiaren izenean, abarkatu. Sekuritatearen izenean. Baina hemen, nahi gabeko eskongabeen talde batetako kide liteike beraz alek. Incels deitzen da talde hori emazten kontrako erra elikatzen duen talde bat da. Ez da mm, talde anekdotiko bat, eta ez da lehen ekintza ere hiltzailea ere egiten utena. Baina ez da terrorismoa, behizua, neskek ez dute inoiz ulertu. Jaz normala da, holako irra bat ukan dezan. Espero dut ala ere, musulmanoak galetzen den maneran, berarekiko ere elkartosuna hautsiko dutela munduko ezkongabe gizon gizon guziek. Bestenaz, gaurko gai nagusia sarean, erkoreka izan da edo pertsona baten izena, Josu Erkoreka. Uh, Eusko jaurlaritzako buruak, hor, eh, be, bere adierazpenak, eh, konfirmatu ditu. Kanbon ez dira izanen, Eusko jaurlaritza ez da kanbon izanen. Zergatik, be, simpliki, Josu Erkorekak dio, kanbo ez dela Euskadin. Maiatzaren lauean, kanbon eginen den bakerako nazioarteko ekitaldian, jaurlaritzak ez duela parte hartuko azpimahatzeko, errandu, beraz, gobernuko bozera maileak, etak Euskadin izan duela eragina handiena eta kanbo Euskaditik Kampo dela. To, to, Zer egan nahi du horrek, zer egan nahi bo, ez dakit, ez dut txobera jakin nahi, behintzat txioetan, beraz, bakotsak bere iritzia hortaz botadu, kesua, eja, atera da pixka bat, eta zuzenki galderak edo oaxak egin dizkiote erkorekari, tartean, eneko bidegain gure kronikariak, erkoreka jauna, jakin behar zunuke Euskadik, beraz, zazpi provintziak izendatzen zituela, eta Euskal Autonomia erkidegoak murriztu duela hitzaren ere mua, zuzenketa eta barkamena eskatuko nizuke baiestapen horregatik, eta bestetik lapurdin ere izan du eragina etak, eta Ipar Euskal gizarte mugimenduak, zeregin handia izan du, ahmagabetzean eta bar, erkorekak haur gaitzituaren... E eh, Piska bat errola hartu du hemen iduri duenez, ez da joanen kanbora, na, haurrak dioten, edo haurrek dioten bezala. Der bist der Boots, Uts, Hutsch. Ja, Hitz. eta Putz. Laster zuekin, gurekin nerekin hemen izango da Marko, e, robotak marrazkian ari direlarik. ortik abiatuko dugu gaurkoa, baina azkenean ustut e, hortik urgunago ere joiteko parada izanen dugula Laster. Ni tazu deitzen da kantu hau, e, kantu berria eta bideoklipa berria ere bizio rap taldearen hemen Ni gaur dazten dizut beste inori ez, nere historiez Gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian Ta orain dik ezagutu nahian Zure nire preso libre zer gara nitazu Adiskide bakar baten bikasu ta kasu Nire nahi mateko presnago baina zuk beti gehiago Eskatuko didazuta neure begiz Ditut amaika bisio ta egiz Beste engati berriz egin didazu traizio zu jazten zara argiz eta nereak aldiz Ez aldu fitxik balio malgu da bilpena galdu Duzu sena saldu, duzu dena salbu Zuzarena, zuka saldu zen idan sinesmena Ta gero zuzara nigan sinesten ez duena Zuzara ni eta ni naizu Zuzara eta ni naiz aizu Saiatuko naizu lertzen, baina ez dut baztertzen, zaila eginen zaizu. Arrazoiri gabe izan zara arroa Egoa gora nioikoa Ta goian nintzenean mostu dizkidazu egoa Taz balitz nahikoa Beti hain zururra horrela Ez dut gaindituko nire barne beldurra Nikatua zutxakurra ospatu makurra baina gorputz berean ezalginen ezi eta ezin du sinetxi orain dibatu dudan ordabilen noren gandik iesi mila bizipen sentipen badoa segunak ulertu ezin zer den nahi duzuna ta hor dakidan arren arren beti izan zara nire itzalez ezaguna bidea baitaztuna etor zeite laguna zuzara behar dudana ni behar duzuna noiz elkartu ginen Ez daukat gogoan ta horre aurkoan idazten dizut kotuna Zuzaran itan tanizu honbait, Gubiok badugu zerbait Zaiatuko zara ulertzen baina ez duzu baztertzen Kostatu egingo zait zaude pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko zertarako zaudeen dan ere galderan ia mintegian bera edo aurrera usatzeko pozak luzatzeko eta lotxak usatzeko edo lotxak luzatzeko eta pozak usatzeko zertarako zaudeen dan ere galderan ia mintegian bera edo aurrera usatzeko Bizio taldea nitazu kantuarekin diskoa argitaratzen dutelarik hemen Aintzin jasta gisa ere bideo bat argitaratzen dute, bideo klip bat, eh, alaxe, riuratxeko kantua ere, eh, bizio taldeak aurten aurtengoa, berdin jakinean ziste jadanik. Uh, laster, horren erdi baten buruan gurekin izango da oian aparot tarjera elkartea ipatuko dugu, goizuntan egin egindu, kampaina baten abiatzea ere azpimarratzeko, presondegitik, ateratzen direnak laguntzeko, sortu zen elkartea eta hortan lanean ari da, xe eta sunak emanen dauzkigu beraz, gure komitakoren oren erdi baten buruan. Kronika orain? Eta atxalde odeitzu untan gurekin dugu, gure guzkia, Marko, atxalde hon? <laughs> Ikuske edo, edo eh, odei potoloa. Ah bon? Eh, eh, guti ikusi dut uh, interneten, badera tresna bat, erobota bat, uh, berak egiten ditu uh, odeiak. O, odei uh, faltsuak edo. Ah bon? Bai, bai, bai. Zer, nola, sortzen ditu bai. animaleko makina bat? animaleko makina bat, sortzen ditu odeiak euria pisteko edo euria emateko. Ah, bai. egia euria botatzeko untsa da ez, azkenean be lurra suntsitzen dugu eta be ateratzen dira olako aterabide teknologiko batzu odeiak sortzeko, naturalki ez direlako sortzen? Uh, ere erabila da arma bat bezala. Eh? Arma bat? Bai, bai, bai, ez dakit zuzen, uste dut uh, Vietnameko gerlan ere uh, egin zuten uh, leku batzuk uh, itotzeko edo Ez da bakarrik uh, uh, bizia pizteko, eh? Ah, dos, dos. Uh, Zut dituzun diakintza batzu, uh, agertzeko pixka. ba, xakuntu barko dituzke edo, eh? Uh, bota bainorean. Justuki, hori baituko gaia ala ere. Ez da hola etorri uh, errobotak aipatzeko gogori. Errobotak uh, artean eta arte munduan sartzen baitira. Eh, baita erakusketa bat hor Grand Palais bai. delakoan, el Grand Palais. Eta zotzen Gran Grand Palais? Uh, den, ez nahi sekulan joan. izan behar nintzen hor bazen, uste dut, Erge, tintinen eh, errakusketa bat, uste dut, mm. Ah, ez nahi ba, eh, bai, du, Ados. Eta orduan, hemen eh, agertzen denaz, beraz, bada errobota, artistak diren erroboten bai. erakusketa bat. Bai, bai bidali zenuen artikuluan, artikuluak aski uh, bortitza Ah, bai? erroboten... kontra. Kontra edo errobotek egiten zuten kontra. Mm. Eta nixi gidan joan naiz uh, eh, ikustelat, ea uh, robota batek uh, eh, gehazki pitatzen alduen ala, ala ez. Eta atxaman dut bat, mm. internetet, kombini.com webgunean uh, atxabaten alda hori, eta le robot kipenie, uh, pitatzen duen errobota e Eta esplikatzen du nola teknikoki erobota batek egiazki marazki bat egiten alduen edo pintatzen alduen. Orduan, zer du? uh, iduriz uh, ikusten duenak argazki bat atatzen du, eta gero programa batek eten du uh, konversione bat, uh, beso elektroniko batek hartzen du pintzelak eta margotzen du. Hori kusen da industrietan... Uh, Josteko bai, makinekin? Bai, bai, bai. reproduzitzen du galde egiten dioguna egitea. Hori da. Ezak, denaren robota bat, normalki, programatua da, beraz, eh, ez da bakarrik funtzionatzen duen eh, pertsona bat bezala. Bai, eh, falta, za, falta da nortasuna edo uh, arrima, mhm, bai. nortasuna. Goiokoan ere, izan da duela guti txapelketa bat, go famatu... Bai, go deitzenen joko hortan, hor? Bai goi osakari bat izan da uh, baten kontra. Hmm, eta mm, norkira bat zizu? Ez dakit. <laughs> Baina bon, norbaitek erraten zuen uh, programak ez duela sekulan Bon, berba uh, lortu du edo, ilabazi hmm. du, mm. ez da sekuran falta bat zaiola zerbait umanoak duena, mm. da historia, bai, bai, bai. eksperientzia bat. Eh? Ez du inoiz uh, robota batek ordezkatzen al pertsona bat, Ala ere, naiz eta estrategia guziak ikasi, eh, ordenagailu batek dena... Hori berezikiko eh, eh, jokoaren da, zat uh, artikulua, zuen go ezagutzeko ez abakarrik teknikoak edo... jakin behar da ere, nundik datoren go jokoa eta zer izan da funtsezko, uh, Idea eta ordenagailu batek ez du hori. Bupe ez dakit, baina uh, beste zarbait haituatzen zait hor eh, arte eta robotikoa. Mm. E, dira eh, Ikean edo uh, lenda batzuetan, margo batzuk, eta denak dira berdin berdinak, eta edo zoin Ikean, atxe altuzu ber margoak liliak edo uh, uh, gauza abstretuak, mm. margoa Oiek, segurazki tresna batek e, e, egin ditu. Mm. Eta esaltzen dira, eta jendeak erroesten dira, eta beti, beti problema da, da beti importantena da, erroeslea. Eh? Artearen industrializazioa da, biskat? Edo... Bai. Edo globalizazio bat, ha, eh, diseinu baten eh, globalizazioa, Egia da, garai batez, eh, denek ber, zakit kuadroak bazituzten, edo zirenak ez jifin, edo bai. holako gauzak, bat hola estilo bat beti saltzen uh, dena, merke, zure etxea merke uh, dekoratzen Bye. Bai. alduzu, eta ba, azkenean edo zein etxetara joiten zira, eta edo zein baina etxe batzutan sartu, eta... Ah, bai, hau da munduaren uh, bidea eh, eta tek, uh, ez da bakarrik artean da ere uh, eh, erosten bat ah, aski Ikea eta uh, denda horien uh, dira berdinak eta bo, jende ez zaie jenetzen uh, edo zuen lekuan uh, ahatxe baitea mm, da, bada estetika baten gogo hori eta beraz eh, denda horrek saltzen balin badu, berdin beste. Bai. Be, iduitzen zait kasik uh, dela pertsona batzuei bakarrik uh, posibilitate hori emaiten zaiela beste etaz desberdintzea, artean adibidez mhm. edo mubleak erosiz, dirua dutenek posible dutela azkenean desberdintzea eta privilegio bat dela. Ah, bai, bai. Dirua dutenen privilegio bat. Privilegio bat da, bai, bai, bai. Beti izan da hola, diru dutenek uh, gehiago dute. Baina ez eh, balio duen diru asko emaitea uh, gauza originala ukeiteko. Ukeiteko. Ez dut uste ere, ez, ez, posible duzu, ema yusera joitea, eta... Kuriosa izan behar da, eta ez bakarrik den da hongietara joan, ba, bidez baionan joaten bain pasira ba, euh, panuko badira galerie batzuk gauza merke batzutan bon ba dilupiskat eman behar ama ba, bon ere badira uh, margo dendak edo galeriak nun atxematen aldituzu gauza euh, originalak mhm. eta... Uh, Ezain kario eraz. Ez, ez, ez. Berda kuriosa izan kuriosa izan eta nahi bada zinez zerbait eh, artistikoa edo eh, sartu zure etxean uh, diru pixka bat emanez. Posible dela? Batzuta ere joaten da alzira uh, den da ondi etarat edo Ikea edo uh, beste, beste etarat hor. Eta ideiak hartu. Bai. Eta zuk etxan dituzunekin uh, egin. Mm. Edo haetz kukusu uh, eh, merkaturatu joan, eta egoesi, eta zuk montatu. Bai, bai, bai. denbora, kuriosa izan, eta, uh, Denbora. Denbora, bai. Egia. Be, bai, behar da, denbora, gero, eh, muble bat, zahar bat erosten baduzu, berriz uh, zure maneran egiteko, uh, baina balio du, azkenean gero, beste simbolika bat hartzen du, ere, bai, bai, duzu bai. muble horrek, edo berriz duzuna, eta... Bo, eta e-robotak, e, erdi hortan, egia da, e-robotetik <laughs> abiatu ginela. E, aldetik, zer diozu e-robotabatek egiten duen e, arte obrazen, haipatu dugu berriz produzitzen dutena, ezakit, irudi bat jadanik ordena gailuan sartua, baina badira batzu, improbisaketan ere ari direnak. Bai, ba, nik ez dakita, eh, ez ditut, eh, ditut begiratu, dira improvisazioak. Ez dakit. Kusten duzu uh, eh, elefantetiki bat pintzere batekin eta berak bere bustanarekin edo margotzen duen du erarik. Oda efektu bat. Bai, bai. Gehiago, bai. bai, gehiago galdera izango zen, izango izateke, uh, uh, eh, errobota ze alduen artean eta guri bizian eta ze alduen uh, eh, arteak eka, ekartzen duen munduan. Hala. Ba, azkenean da, bon, artean eh, be, bada historia luze bat, eta be, behar dira beti gauza berriak ekarri, arte modernoan, garaikidean, eta batzuak ebe robotak hartu dituzte, robotak bai. erabili, eta horrekin ebe performantziak egin, eta bai. eta bola. Baiz, ez, eta errobotak eh, eh, balio dira eh, artean, azan behar dugu musikan, asko errabidea da bai, errobota, e-, e-, e-, elektronika, eta ba, balio du. Da, investigazio bide bat, hori, eh? Bai, hala. ez, erabili errobota. Zuka beste manera bateko errobota erabiltzen duzu, adi ordena gailu bat? Bai, bai, bai, nik erabiltzen dut uh, Wacom main grafiko bat, baina ezken finean uh, eskuak du marrasten, uh, eh. aldatzen dena bakarrik da teknika, hala, nik ez diot horren gailuari usten egiten, hala, mm. nik marrak egiten dut. E-robotak, bai, zerkatik ez, bai nan Eh? Hori eh? erantzun filosofiko polita da ez? Eh, bai, eta ea nork firmatzen duen ero bota batek uh, eh, markotzen duerik. Izenpetzen? duen, nork izenpetzen duen. Ero bota edo programa egileak edo. Artistak. Artistak. Mero. Ea balio duen bat zuten ere uh, uh, izenpetzea. Badugu, hor badut, adibide bat, Nafarroaren egunearen uh, azken afisa, uh mhm. zumetak egina. Bai. Eh? Erran bai dazu. Bai. Zenta margoa ekosita. Ez da izen petua. <laughs> Ez da izen petua. Ea, nor, errobota batek egin duen edo... Hori, iduriz zumetaren zat, eh, bada zerbait gibelean, ez izenpetzearen aldeko eh, Mm, teoria bat edo azkenean eh, ba, nahi bat uh, ez izen petzeaz. Beinan ezak ikugiak orta, zora zezak Beste aldi bat entzat, berba gai bat izaiten alda, zergatik obra bat izen petu. Zuka direz, Marko, beti izen petzen duzu? Marrazki bat izen uh, eh, Bai, eta horretzen iz, uh, tipian inzelarik, uh, norbaitek erantzidan, Marko, izen handiago. Ah bai, eta beti ematen dut ene duela goita, goita marrorte, <clears throat> ematen ditut be, izen pedurak, aske hundiak ene marazkietan, beti. Markatu zaitu? Bai, bai, zentan bait zure izena ezag, ezagunarazi behar du duzu, eta zer zure karta uh, egiten duzun marazkia. Ah, eta eh? jakin bai, uh, Eta baduzu izen orde bat, zakit uh, ehm, marko, marko ados, badak iguztu zarela, Miren beste marrazki mota batzu egiten dituzu, beste izen baten gibelean <laughs> gordeturik. Lehen banuen EMA. EMA, H? H-E, M-A. Ados. M-A, Mark Amsbach, enigiazko izena. Ados. Lehen, lehen banuen Morissette. morizet Morissette, hori uh, lagun batekin nuen... Eh, Asmatua eta algarrekin marrazen eh, mm. eh, ba genuen elikorla eh, izan bazen duen. Asisko urmea eta elikin asisko bagenuen absurde. Lehen bazen kutsuflet. Kutsuflet, baina iduliz kutsuflet egualdean dela bakizu ufatzen duzuen tresna, ah, burut, bai, bai. egiteko. Eta bedakar, <laughs> bon, ez dauen absurde, ala, absurde eta Abai, ah, <laughs> ba, beste bat, uh, Yves Levesque. Yves Levesque. Yves Levesque, bai, hori da, kontatuko dute eh, behina. Ados. Bretainan eh, izan zen gaualdi bat, eta jende batzuk duela goi urte, detzen daute beti Yves, uh, Yves Ah, bai. <laughs> Bai, eta Le Journal du Pays Basque egunkaria bigatzen duzu. Horoskopo, horoskainik, ah, bai. e, e, preparatzen lituen, eta zen uh, Yves Levesque. Ah, bai. Gero bai nik izena ematen dut beti marko, baina batzutan ez dut nik datak ematen, urtea ez dut ematen. Ah, zeta gara hori ere agertzen zenako zuzu ematen? Batzutan, ene hola, ez markatua izateko uh, eh, gara batean. Mm batzutan, jendeak gara egiten didate uh, data ematen. Ha? Eh. Ah, izen petzea bai, hala, edo ez. <laughs> <laughs> That is the question. That is the question, yes. Bo, ebe eh horrekin mokatuko dugu gaurko, Marko, izan putz. Izan putz. Bistan liarte. Bistan liarte. E-robota. E-robota. E-robota. Eta laster eh, gure gomitaren tenorea, oian aparot izango da gurekin, ajera elkarteko kidea, goizean prentsorreko bat egin dute, aieteko konferentziaren biharamunean sortu zen elkartea, prozesuaren eh, baitan, preso degitik ateratzen direnak laguntzeko helburuarekin bai lan bat atxemaiteko, edo eta bestalde ere administrazioan laguntzeko, kampaina bat abiatuko dute eta besetasun eta emanen dauzkigu beraz laster. Bosterdiak mementuz, Euskal Iratietan berriak zurekin maite lapai. Eta restigunen zure guziarra. Eta erakunde armatiak armak eman dutu justiziai arestea txarian Bayonako prokuradoreak dei anonima bat ukendu zuintan eranik zen armak Bayonako marrak kartielian ziela. Samuel Vuelta prokuradoreak bai estatu du hogei bat eh, eskuko arma eta lehergailu atzamanik izan ziela. Arma hoien azterketa egiten aidea memento huntan. Maiatzaen lauan, kanbon, biltzarea eginen da eta endezegitiaz nazioarteko ordezkaien parte hartzia bestiak beste. Jardunaldia hasiko da gerditan, kumitak igurik izan dia, Euskal Herriko Instituzioar egitura politiko eta sindikater, baietai, bakian alde lan egindien alkartea erran. Hamarregunez greba egin onduan SNCF-ako tren gidaiek dei egiten die maiatzain hiuan algaretatziak egiteko Parise eta eskualdetako hinausietan. Ekaina ondara arte hastian bi eguneko greba deia ginik da eta aipatzen da uda osualat luizatzea, bestalde negoziaketetan aldaketak izan dia zen eta hebentik goiti lehen ministroak begain hartzen behitutu negoziaketa hoik. Gogorki mintzatu di Andre eta Merkatal eta Industriak Kambiako Presidentea eta Beñaten Txospe, eta hoik eh, Jean René Etxegara eta Claude Oliven Kuntre, hoik Euskal Alkargoako ordezkaiak dielaik, Hamek alangilez goitiko enpresa alkart eta egitura desberdinek, zer gabat pakatu beharko die garaio publikoak dirustatzeko Euskal Alkargoak erabaki behitu eh, eta horren kuntre altxatu die beraz merkatal eta industrie kanbeako ordezkaiak. Eta istantian epagei sehekiago eh, libratu dien Euskal Presuen gehu iparaldian segurtatzeko arera alkartiak sos bilketa kampaina bat abeatzen diala bost urtez hogei bat presto hori laguntuik izan dia, eta guai prozesuan kontekstuan beita, wano habo izanen diela laguntzeko, sentasunak hitz eta putzen, istantian eh, arantxa idiederen kumitaikin eta Europar batasunak migrazio salian jamaiten dutian politika kriminalak salhatzeko karabana bat Euskal Herrian kurituko da apilaen hogeita sortzitik hogeita hamara arte hiu etapa ginen dutu bata hendaian izanen da nesken egin huntan hitzordian hameketan emanik delaik eretazio zentroen aitzinean. Eta kiroletan baionako abirranuek kirol zuzendai berri ofizialki presentatu du egun janik brutalde profesionala zarduratuko da eta staff delakuan aldiz rei eta etxetoek jarraikiko die helbuia delaik sajuan finitia dagen urtien lehen seietan berri hoik eta beste zumai dutu gobernatuko istantien seietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdietan. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Asteuntako kanpoko mintsaldian Jean Ricard amikuse aldeko politika gizon famatuaz mintzatuko gira berriz ere. Duela amabost zabalik elkarteak antolatu otsail osteguneko mintzaldiaren lehen zatia entzun ginuen, Agustin Egota bere gaiaz eginduen liburua aurkezten baitzuen. Oaiko Jean-Claude Malaren eta Batitia Boloki ditugu entzunen. Jean Errekar, hastezken untako kanpoko mintzaldian, aipagai, astezken agatzean, behatziontan, euskal irratietan, errepika, hortzegunean, oren batean, iruleiko irratian eta amikuseko irratian. Petzero saioa euskal irratietan, hastiuntako petzeroa. Iten alduzu, uh, eh, urtsuena zantza izazu zade. Izazo, izazo. Michel Echikopar. Michel Echikopar. Petzero saioa oftiralez eguerdita dita laudenetan, larun batez goizeko zorziak eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Itzeta put, itzeta put, itzeta, itzeta, itzeta put, itzeta, itzeta itzeta itzeta itzeta Prentxan gai nagusi aurre kontuak berrian Espainiako aurre kontuen tramitazioa hastea dostu dute eta Espainiako gobernuak da gaurko berria dela orokorgi jire, sare sozialetan eh, EAJak akordioa izenpetu du Madrilekin aurten pentsio guztiak euneko batkako kakot igoditzaten eta ondoko urtean KPIaren arabek arabekrako igoera egin dadin. Um, Doni Hortuzar, buruzagi jeltzalea, Mariano Rasoi, Espainiako gobernuarekin, gobernu buruarekin bildu zen atzo Madrilen eta bertan hainbat gai izan zituzten izpide, besteak beste Kataluniako egoera eta aurrekontuei buruzko eztabaida. da. Eta intzuzen ere gaur iragarridu eaiotak biak Espainiako Kongresuan egingo den eztabaidan aurre kontuen osoko zuzenketen aurka bozkatuko duela eta be, manera hortan aurre kondu proposamenak aurrera egingo lukete. Akordio bat, beraz, iduriz bien artean. gaina dena ere uh, argian, eh, eta leko handi bat hartzen duena. EAJ eta Rajoiren gobernua akordiora iritsi dira pentsioen igoera aurrekonduak errastearen edo errastearen truke. Uh, justuki ere hori lotzen dute hainitzek gaia erkorekaren hitzak, uh, eman kizun astapenean aipatu baititut bihitzez, kanboko ekitaldia Euskaditik kanpo izango da. Arnaldo Tegik bai du, kanbon egongo dela, maiatzaren lauean, Lapurdi, Nafarroa Behera eta Suberoko lehen dakariarekin, hotz Jean-Jone Txegarairekin, Radio Euskadiko Boulevard Saioan, elkarrizketatu dute goizuntan Josu Erkoreka, eh, Eusko Jorlaritzako bozera mailea, eta Saio hortan esandakoekin tuitean idatzi dituen txioetan, azaldu du zergatik ez egonen inigo urkuluren gobernua, maiatzaren lauean kanbon, Haren hitzetan, etak Euskadin eragindu gehien eta hori erraitearekin batera azpimarratu du kanbo Euskaditik kanbo, eh, zela. Hala, xetasunak atxamentuzie berrian edota argian ere luzeta zabal segitoa izamaita gaia. bi arma kutsa agertu dira Baionan eta Frantziako polizia horiek aztertzen ari da. Hau da beste titulua, orain txetan agertu dena ere, dola zonbait minutu, eh, berrietan aipatzen ginoena ere orain txetan. Gendarmeriei abisu eman diote, dei baten bidez, karrikan armez betetako bi kutsa direla, jakinara diote poliziari. Efe albiste agentziaren arabera eta kutzi ditu ahamaz betetako bikutsak frantziako agintarien esku utzi dituela adierazidu. Azken minutuko berria ez da gehiagoko setasunik mementuz eta Nafarroako gobernua ere ez da izango kanbon, hau ere titulu nagusi, horren hauetan Euskal Edabideetan, armagabetzearekin gertatu bezala, gonbidatu gaituzte, baina ez dugu prozesuan parte hartu eganez argudiatu du solanak erabakia. Uh, media bazken ere titulu nagusian gertzen da Nafarroaren posizioa kanboko ekitaldiari begira. Beste gaietan errepasaliatuei duintasunez agera egiteko kanpaina martxan, goizontan egin horrekoaren irudia, Ipar Euskal Herriko itzan, ahera elkarteaz ere, bos buruan, gure gomitarikin xeetasunak, oiana parotekin. Beste gaietan argian titulu nagusi oien ondoan, kultura sailean, edo musikan, diskurtso baten bidez azaldu ezin dena komunikatzeko balio du musikan musikak. Maria Arnal artistaren hitzak dira hemen, gezurra dirudi ere ez dira urte asko itzultzailen ana utzi eta kantatzen ikaste erabaki zuela berak, Marcel Bages eta bere gitarra lagun, uh, bira etengabean ari dira geroztik eta hemen gaindi ibili zirarik elkarrizketatu ditu argiak, uh, laster genera saran izango den bikotea, usopopen. Eta kaseta puntu eusek ere eh, talde baten elkarrezketa proposatzen du bere lang eh, lehen gaietan, eh, bizio taldearekin, barneragoko bidetik egindako diskoa argitaratu du biziok. Hau titulua, orain eta hemen disko berria argitaratu du taldeak, eta odei barroso kantariak beraz aurkezten du hemen, eta gazetan, jamezala, setasunak eleka sailean aldiz iritzi tartean Joseba Orkeneren arena, Potosiko Euskaldunak eta Bikuinen matxina da tituluarekin Potosi Herriko Bolibiarari so jarri da gaurkoan Joseba, bertan Euskaldunek bizitakoaz ere aritu da idazlea kaseta punte usen. Ondakiren uh, eh, tipitzea ere posible dela eta media bazken uh, proposatzen dute artikulu bat hortaz. Eta bestalde zuduesten, uh, eh, esentzefeko greba eta gobernuari eman nahi dioten presioaz. Zau titulua tenore untan, Bayona Sailean aldiz, Aviron Bayone eta Janik Bruren itzak. Hene lagun guziek errandidate ez joitea. Bera nion da, haurtxe, bai honako, abiron taldea zetasunak ere ondoko berrietan, Euskal Iratietan. Telbista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, kantu bat entzuteko denbora eta ondotik gurekin izango da oiana parot, ajera elkarteaz, setasunak eskaintzeko eta abiatzeko abiatu duten kanpainaz eta ondotik, horren laurden baten buruan, Matin Perez gurekin izango da, bia josteguna izanki, usai emezala hastezkinetan aipatzen dugu, geixo do iso emankizuna, biarko gomitak no izango diren, salatuko doku, beraz horren laurden baten buruan, horrein txetan aipatzen hau justuki Maria Arnal, musika musikari artista Marcel Bagesekin bikotean Usopo ere izango dira saran, hemen txaien kantu bat, 45 eh, cerebros y un corazón. Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. los presentes vieron la luz, conservados cual cuerpos de faraón, aquí sin esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo. Yo solo soy un segundo. Después no hay más después. Después de ochenta después de ocho décadas, mientras yo canto, mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras durante, después, sigue. Maria Arnali Marcel Bagez hemen bikotea eta argian egan bezala elkarrizketa irakurtzen alduzue eta konzertuan ikusteko gogoa erekin baldimaz izte Usopop Festivalaren eh, baitan ere izango dira maiatzaren hogeita sei hogeita zazpi tarte hortan igandean naski. Musika zitz egiteko ere amak minuturen buruan, buruan gurekin izango da Matin Perez, fenomenentuz gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Agera elkarteak egin prentxaurekoan goizuntan abiatuko duen kampaina zitze gindu besteak beste. Aieteko konferentziaren biharamunean, sortu zen elkartea presondegitik ateratzen zirenak laguntzeko helburuarekin gurekin eh, oianaparo tarratxalde hona. Elkarteko kidea, eta berdin, eh, aipatu bezala, eh, ez du hain aspaldi, azkenean eh, sortu zela elkarte hori, hor arte nola pasatzen zen, azkenean preso hoi bat entzatzergatik behar hori senditu zen, garaian? Ebe, garaian senditu zen aieteren biara behar hori, munduan uh, gertatzen den uh, kompon bide guzietan, genetan, horako tresna bat, hartua de, dela kontutan estatuaren partez edo instituzioen partez. Uh, hemen ez da gertatu, beraz, ahera sortu da laguntzailean partez. Uh, orain gehi bat uh, eh, presoi eta ieslari lagundu ditu aherak iparaldean. Baina gaur egun justuki eta etorkizunean gerozta preso gehiago um, askatuak izango direnez, gerozta behar gehiago ditugu, aheraren baitan eta eh, pentsatzen dugu gaur egun gizartea eta herriaren ardura dela ere laguntzea presoiek eh, duintasun osoz eh, egira itzultzeko. Ehm, beraz hori, uh, prozesuaren baitan sartzen duzu ere? Bai, proze, bake prozesuaren tresna bat bezala. Uh -huh. uh, Bost urtez, erran duzu hogei uh, pertsona lagundu zituela elkarteak, ze laguntza mota azkenean adibide batzu emaiteko? Eh, be laguntza ukan dugu ere beste elkarte uh, eh, batzuan laguntzarekin, adibidez eh, aterbea mm.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 Eta beste elkartu batzuk emaiuz, kroaruz, eta olakoak dilu laguntzak karri etzute. E, gehienetan e, izan da etxe bizitza txemaiteko, edo e, preso negitik atratzen denak frantzian ego aldera ez dute derecho likitultzea. Baina nazakite frantzesa, eta kaso hortan dira gehien bat laguntza administratiboak. Iadenik etxe bizitza eta txeman iparaldean, ez dute familiarik, eta administratiboki lagundu, zenta zutoiturarik eta batzuan izkuntzaren mugadute. Beraz, sekurito sozial eta mituelak eta ukaiteko. Um, etxe bizitza, formakuntza, uh, eh, erranduzun bezala ere, uh, ba, uh, eh, elkarteak, kasu hortan ez da bakarrik, beste elkarte batzukin lanean ari da. Bai, beste elkarte batzuen laguntza lortu du orain arte. Eta mm, bestalde, jendeak, norbanakoak, eh, nor dira hor eh, elkartean parte hartzen dutenak? Be, elkartean parte hartzen duten gehienak dira be, uh, batzuk. Gu bezala ez dira asko permanentzeak edo kontratua dituztenak arreran, ez da momentu zaharrerak ez du uh, justuki diru zama hundia. Beraz, horretik uh, edo arkizunerako beharko dugu justuki uh, diru laguntza hundiago bat, aurokorago bat zenta gerozta behar gehiago izango dira, jadanik preso uh, gehiago, gerozta gehiago askatuak izango dirako, eta gainera pentsatzen dugu etorkizunean, kondena luza bukatzen duzten preso gehienak, kango dutela irudu gehi orte pasata, eta ezingo dutela nik atseman da. bat atseman eta madiego ere, retretan izango dira. Eta kasu horietan beharko da diluz ama hundiago bat, erretreta duin bat, bukaiteko pastsuna horien zaku. Hori da, kasu hortan, pena luzen kasu hortan, erretreta lortzeko, nola pasatzen da, azkenean eh, biziaren parte handi bat, presondegian uh, eh, pasadozularik? Ba, justuki, ez dute erretreta, badute un minimum sozial, baina da laureun eurokoa hilabetean, laureun eurorekin, baina familia edo, bon, gutxi gora bera posible da, baina biziki gutxi da gaur egun bizitzeko hemen. Uh... Eh, Eta etik aien zat, laguntza ondia beharko da. Eta gizarteratzea, ipatzen zeren, horat ere egiten duen eh, lana, eh, zer egan nahi du eh, gizarteratzea? Alde administratiboa, bazterian utziz, zer da? Giz... Ebe, depenitzen du, uh, nola ateratzen diren edo deportatuak, edo ieslariak, jadanik uh, oitutzea berriz, depenitzen du zama demora pasauten erritik kampu, aterbeak laguntzen du egiten de questionnaire, de questionnaire bilan, en fait, etzen haiek uh, eh, atxamaiten zuzen behar diren eta nola erantzun. Gero bakarrik hortzen laguntzen lagundu gaitu aterbeak uh, eh, atxamaiten eh, pista bat. Gero ajera darduratzen pertsonalki presoak laguntzea, preso oiak, izaiten alda psikologikoki bat zuentzat, izaiten alda usasun mailan ere, kasu guztian sustengoa ekartzea eta gero gehiago materiala, etxe bizitza, lana edo diru laguntzak.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 Mm-hmm. Eta plantan ezartzen dugu webgune bat, justuki uh, diru laguntzak lortzeko. Jendek, uh, eh, kanen dute parada hilabetero, kidetzeko ajerari, eta hilabetero maiteko nahi duten diru sama bat, eh, amendu bat bezala, eta gero nahi badute parte hartu uh, ajeran laguntzeko, uh, posible izango da ere. Azkenean hor kanpain horren helburua uh, jendea biltzea eta dirua ere, behar demoran? Bai, hori da. Jendeak ezagutzea ajera, eta petxatzen dugu momentu ez dela hain ezaguna, ipar euskal Eta, bai, dirua momentuz. Eta horkizunerako gure helburua da, estatuak eta instituzioak eta Europak, berba, haien baitan hartzea. Uh mhm. eh, -huh. diru eh, behar hori beste errietan gertatu den bezala, baina eh, gaur egun Euskal Herrian ez da momentuz eh, kontutan hartua izan, beraz guri da, gizarteari eta erriari bakoitzak lagunduz lortuko dugula, justuki diru zama aski garantitxuat eh, izango diren preso hoi guztiak laguntzeko albezain ongi. Hmm, eta galdera bat ere, hor, ahera elkartea, ipar Euskal Herrian kokatzen da bakarrik, ez Euskal Herri osoan? bada ajera ere ego eh, euskal egian, baina eh, bakoitzak bere lan egiten du eh, egoaldean eta iparaldean. Ajemanetan gira, baina bakoitzak lan desberdinak egiten ditu.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 Atxalde hon, arantxa. Biak, Geixo. Geixo bai. Ja, iso zen. Bai. Ordan uh, eh, bihar behat ziontan geixo. Bihar bat ziontan geixo, stegunero bezala, eta uh, zer baden uh, eh, steguruntan, igandeuntan baigorin, uste dut bakizuela, nafroaren egunaren berrogoi garen edizioa izanen dar, doan uh, eh, basa izeko kide zonbaitzu etruiko dira uh, geixo eman gizunera hori aurkesteko urtengo berritasunak eta aldaketak guztiak eh, janik joan urtean asiziren aldaketak egiten eta urtean txegituko estu, urtean hori guzia ipatuko dugu Ado, eta ze izango da ideia um, bakrik uh, baigorita baigo zietz egitea edo? Ez ez, nafroan eguna, musikal, beren musikal di ere, uh, do ustutazken ortea dela, ez dela, ordan, maldaketak uh, eta hori guzia eta inguruan uh, egiten giten duten ala laguntzailak eta eta antolakuntza guzia ipatuko dugu bai. Soinu deian diote mesala, igandean eguzkia? Ez dakit, bate, <laughs> egeran, hmm. eh, ikusko dugu hori gande goizean. Bai. Euri ala eguzki dena den, segur dena da. Nafroan eguna izango dela. Eta? Eta dantzatuko dugula. Eta hori entzongo dugu bere ala, piskat berotzeko, jeanik, lajain dantzarekin. Eta bai, gandeko itzordun nagusia, bizta dena, bai gogein, <laughs> gandeko izan. Mil esker, matin erramezala bia, jatseko behat, zietan euskal irretetan, mhm. mm -hmm. zuzendean, izan ontsa. Mil esker zuri. barkatuko uzi, eh? dantzan ari zirezten eh, itzordua igandan, nolertu zemezala nafarroren egunan, eta bihar geixo emankizunean gaueko behatzitatik aintzina. hortan bukatzen da, gaurko eman kizuna bihar hitzordua usaian bezala bostetatik aintzina eta gurekin izango da, uste izanki, Fred Berroet, eme, deitzenen taldea eta proiektu berria entzunaraziko dauku eta biharkoak biharko, beste guziaren zat, bihar arte erraiten hau izan izanuntza seiak euskal irratietan.